نعم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا مصطفى محمد وعلى آله وأصحابه ومن تمسك بسنته إلى يوم الدين أما بعد فيقول الله سبحانه وتعالى ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد صفة زوتك مليفني زاك الله سبحانه وتعالى سلام سلام زي مشوكية متموت محمد جناليز نسحبازي نو إسلام وتكين فوتا متومي عليه الصلاة والسلام هذه سكوية قيامة قيامة anasema Allah subhanahu wa ta'ala hakuna yeyote ambaye atatamka neno isipokuwa mbele yake kuna ambao wanamchunga kwa yale ambayo anayatamka qala sa'idi rahimahullahu ta'ala imam as-sa'idi Allah amrehemu anasema ما يلفظ من قول أي خير أو شر دام هزنقمز نينو لا خير أو نينو لا شاري إلا لديه رقيب عتيد أي مراقب له حاضر لحاله كما قال تعالى وإن عليكم لحافظين كراما كاتبين يعلمون ما تفعلون bimaana mwanadamu azungumzi la kheri au la shari isipokuwa kuna malaika ambao wanamchunga wako hadhir kwa kile ambacho anachokifanya kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala hakika nyinyi mna wale ambao wanawachunga malaika wawili ambao wanaandika au wanajua kila mnachokifanya kila mwanadamu ana malaika ambao wanaandika yale ambayo anayafanya sawa atayafanya sehemu ya dhahiri au atayafanya sehemu amejificha kuna malaika ambao wanaandika hilo وقال تعالى اتسمى بيا الله سبحانه وتعالى يا ايها الذين امنوا اني ملوامني اتقوا الله امشني الله سبحانه وتعالى نيني معنى التقوى كلا اسكو تنسميوا ايه اتقوا الله اتقوا الله نيني معنى التقوى nini maana ya kumcha Allah wakasema wanawazuoni hiya an taj'ala bainaka wa baina iqabillahi wiqaya ni kuweka baina yako wewe na baina ya adhabu ya Allah kinga hii kinga utaiweka vipi ili usifikie katika adhabu ya Allah bifi'li al-awamir wa ijtinabi nawahi ni mtu kufanya maamrisho ya Allah na kujiweka mbali na makatazo Kwa hiyo anasema Allah Subhanahu wa Ta'ala, enyi mlioamini, mcheni Allah Subhanahu wa Ta'ala, bimaana kwa kuyafanya maamrisho na kujiweka mbali na makatazo. Waqulu qawlan sadida, kama ulivyotafsiri wanawazuona akiwemo Al-Kalbi rahimahullahu ta'ala, akasema qawlan sadidan bibana sidqa, na mseme maneno yaliyokuwa ya ukweli وقال قتادة في فيل قتادة البكورة تفسيره إي آية قولا سديدا أقسم عدلا مسمى منينو يا وادليف مو وادليف كتك منينو ينو وقال عكرمة في فيل عكرمة البكورة تفسيره إي آية البسمة الله سبحانه وتعالى وقولوا قولا سديدا أقسم لا إله إلا الله سما لا إله إلا الله Kwa aya zote hizi au tafsiri zote hizi zinakuhimiza wewe Muislamu kusema maneno ya kheri, ima useme ukweli au uwe mwadilifu katika maneno yako au utoe kalimatu tauhid ya kwamba hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa Allah subhanahu wa ta'ala. Ulimi wako uzungumze maneno yaliyokuwa mazuri. Waqala ta'ala, vile vile akasema Allah subhanahu wa ta'ala ya ayyuhalladhina amanu enyi mloamini ittaqullah mcheni Allah subhanahu wa ta'ala wa kunu maas na muwe pamoja na wakweli muwe wa kweli katika mazungumzo yenu muwe wa kweli katika matendo yenu muwe wa kweli katika maisha yenu ya kila siku Waqala sallallahu alayhi wasallama, na Mtume sallallahu alayhi wasallama akasema, inna sidqa yahdi ila albirri, hakika ukweli unampelekea mtu katika wema. Mtu anapokuwa mkweli katika maisha yake, ukweli wake unamfanya kuwa mwema. Wa innal birra yahdi ila aljanna, na ule wema unakupeleka wewe pepuni. wa inna ar-rajula la yasduqu hatta yakuna siddiqa kwa mtu anapokuwa mkweli anaandikiwa mpaka mbele ya Allah kuwa ni mkweli ndiyo maana mtu anapokuwa na sifa ya ukweli hata ifikie siku anazungumza hata akizungumza maneno ya uongo watu watakubali kuwa ni ukweli kwa sababu gani anajulikana kuwa ni mkweli ameandikwa hadi mbele ya Allah subhanahu wa ta'ala kuwa ni mkweli kisha mtume sallallahu alaihi wasallama katika hadithi nyingine akatutahadharisha na jambo likubwa akasema man kana yu'minu billah wal yawmil akhir falyakul khaira au liyasmut yule ambaye anamwamini Allah subhanahu wa ta'ala na anaamini siku ya mwisho aseme maneno mazuri maneno ya kheri au akae kimya ndugu zangu hili jambo la kukaa kimya ni jambo ambalo wengi katika waislamu wamelikosa laiti wangelifahamu faida ya mtu kukaa kimya kuliko kuzungumza maneno ambayo hayana faida basi watu wangelikupia kukaa kimya قال ابن مسعود رضي الله تعالى عنه والذي لا اله غيره anasema ibn mas'ud namwapa yule ambaye hakuna apasaye kuabudiwa kwa haki isipokuwa yeye ma ala al-ard shay'un ahwaju ila tuli sajn min lisan katika hii ardhi hakuna jambo ambalo linahitajika lifungwe muda mrefu kama ulimi ulimi ni kitu ambacho muislamu anatakikana aweze kukifunga muda mrefu akae kimya muda mrefu ikiwa kama anajua yale ambayo atakayozungumza si ya kheri waqala abu darda الله تعالى عنه vile vile abu darda Allah amridhia akasema تعلم الصمت kama تعلمون الكلام kalam jifunzeni kukaa kimya kama jinsi mnavyojifunza kuzungumza kisha akasema fa inna samta hilmun adhim kwa sababu kukaa kimya ni upole uliokuwa mkubwa ila an qal paka aliposema uh, Abu Darda wala tatakallam fi shay'in la ya'nika na wala usizungumzii jambo ambalo halikuhusu jambo ambalo halikuhusu katika maisha ya mwanadamu weka jiweke nalo mbali usilizungumzii maisha ya mtu ambayo hayakuhusu jiweke nayo mbali usiyazungumzie hizi ni nasaha za maswahaba wa mtume wetu Muhammadun sallallahu alayhi wasallam وقال علي بن ابي طالب رضي الله عنه في لفيل علي الله امرضيه كسما افضل العباده الصمت ibada iliyokuwa bora ni mtu kukaa kimya mtu kufunga mdomo wake akakaa kimya hii ni ibada iliyokuwa bora zaidi ikiwa kama yale ambayo utayazungumza hayana manufaa kwa jamii kwa ni bora mtu kukaa kimya waqala wahab ibn munabbih vile vile wahab ibn munabbih rahimahullahu ta'ala akasema afdalul islami as-samtu hatta yaslama an-nasu mink uislamu uliokuwa bora Uislamu mzuri ni kukaa kimya ili watu wasalimike na wewe. Leo kuna baadhi ya watu ambao wanadhurika kwa sababu ya ndimi za wenzao. Leo kuna sababu ya watu ambao heshima zao zinavunjwa kwa sababu ya ndimi za wenzao. Kwa hiyo Uislamu uliokuwa bora ni wewe kukaa kimya ili watu wasalimike kutokamana na wewe. وقال إبراهيم بن إيه، ابن أدهم رحمه الله تعالى في في إبراهيم بن أدهم الله أمره ما تسمى رأس العبادة التفكر والصمت والصمت إلا من ذكر الله كي عباده أو إبادة إلي يكوى بورا نكو تفكاري نكو نمانزا isipokuwa katika kumtaja Allah subhanahu wa ta'ala kwa vile vile kutafakari waislamu ni jambo lizuri mtu akitaka kuzungumza akaanza kutafakari atajikuta anazungumza maneno mazuri atajikuta anazungumza maneno ya hikma lakini mtu mwenye tabia ya kuzungumza pasina ya kutafakari ndio mtu ambaye anaharibu anaweza akazungumza neno limoja tu likaleta madhara makubwa katika jamii kwa sababu ya kuzungumza pasina kutafakari kwa watu tujifunze mbele ya kuzungumza tutafakari na baada ya kutafakari tukiona kuwa hatuna yaheri ya kuzungumza basi ni bora kukaa kimya labda tulete adhkar tusome Qur'an tulete adhkari mukhtalifa hili ni sawa lakini kama hauna hilo ni bora we kukaa kimya mpaka wengine katika wanazuoni akiwemo e, eh, Sa'sa'at ibn Sawhan rahimahullah akasema as-samtu hatta yahtaja ila al-kalam ra'sul murua mtu kukaa kimya azungumzi mpaka pale ambapo panahitajika huyo ndiyo utu kwa mtu mwenye kupenda kuzungumza zungumza sehemu ambapo haitajiki kuzungumza mtu anaongea ovyo huyu anakuwa ana utu utu unapatikana pale ambapo mtu anakaa kimya au anazungumza kipindi inahitajika kuzungumza وقال يحيى بن ابي كثير رحمه الله تعالى vile vile Yahya ibn Abi Kathir Allah amrehemu akasema khaslatani idha ra'aytahuma fi ar-rajul fa'lam anna ma wara'ahuma khairun minhuma sifa mbili ukiziona kwa mtu basi tambua kuwa vilivyokuwa nyuma ya sifa mbili hizo ni bora kuliko hizo sifa mbili bimaana sifa hizo zikiwa mbaya kwa mtu basi ya nyuma yake yote ni mabaya na sifa hizo zikiwa nzuri kwa mtu basi ya nyuma yake yote ni mazuri akasema rahimahullahu ta'ala idha kana habisan lilis au idha kana habisan lilisanihi ikiwa kama ni mtu mwenye kufunga ulimi wake ukiona mtu ana sifa ya kuziwia ulimi wake hazungumzi hovyo hazungumzi mpaka pahitajike wayuhafidhu ala salati na vile vile anahifadhi sala yake basi tambua yaliyokuwa nyuma ya viwili hivi ni mazuri ukiona mtu anaswali sala tano kwa wakati wake anahifadhi sala zake mtu anachunga ulimi wake anaufunga ulimi wake basi tambua vilivyokuwa nyuma ya hivi viwili ni vizuri zaidi وقال المسيب ابن ابن واضح رحمه الله تعالى سمعت الشافعية yuswi shaban min ashabihi yaqulu lah anasema al-musayyib ibn wadih nilimsikia shafi'i akimuhusia kijana katika wanafunzi zake akimwambia ilzami samt lazimiana na kukaa kimya lazimiana na kukaa kimya ila an talzamaka mpaka pale ambapo utalazimika kuzungumza bimana pale ambapo utaona kuwa kuna ulazima wa wewe kuzungumza ya kheri lakini kinyume na hapo lazimiana na kukaa kimya kisha akasema rahimahullahu ta'ala kumuhusia fa innama akthar man yandamu innama yandamu idha huwa nataq wa qalla man yandamu idha sakat mara nyingi sana watu hujutia zaidi pale ambapo wanazungumza na mara chache sana watu hujutia pale ambapo wanapokaa kimya kuna mtu anaweza kuzungumza maneno machache anazungumza sekunde tatu maneno lakini akajutia maisha mazima kwa nini amezungumza kwa hiyo kuzungumza ovyo ni sababu ya mtu kujutia katika maisha yake akasema vile ali radhiallahu anhu bikathrati samt takunu alhaiba mtu kukithirisha kuzidisha kukaa kimya inakuwa ni heshima kwake na utukufu kukaa kimya mtu anaweza akaheshimika kwa sababu ya kukaa kwake kimya na mtu anaweza kuwa na mheshimu lakini anazungumza neno limoja ah watu wote ah kumbe jamaa ndio hivi kumbe akili yake ndio hii heshima yote inaanguka kwa sababu ya kuzungumza neno limoja peke yake وقال الفضيل بن عياض رحمه الله تعالى كان بعض أصحابنا يحفظ كلامه من الجمعة إلى الجمعة anasema al-Fudail ibn Iyad rahimahullahu ta'ala baadhi ya wanafunzi zao au baadhi ya marafiki zao kuna ambaye alikuwa anahifadhi ulimi wake anajihifadhi kuzungumza mtu haongei kuanzia Ijumaa mpaka Ijumaa nyingine hajaongea kwa kujilinda tu asizungumzi maneno yaliyokuwa mabaya Ijumaa mpaka Ijumaa nyingine mtu aongee isipokuwa adhkar labda kusoma Qur'an na mambo ya khair lakini hazungumzi mengine wiki nzima kwa sababu ya kujilinda wakana rajulun yajlisu ila ash-sha'bi fayuthilu as-sukut bwana mmoja siku moja alikuwa anakaa kwa Shaabi rahimahullahu ta'ala huyu bwana akawa anakaa kimya muda mrefu faqila la akaulizwa ma yamna'uka min alkalam kipi ambacho kinakuziwia wewe kuzungumza mbona unakaa kimya muda mrefu faqal yule bwana akajibu akasema askut fa aslam nakaa kimya ili nisalimike wa asma'u fa'alam na, na, nasikiliza ili nisome kwa mtu kukaa kwake kimya muda mrefu ni ili asalimike na vile vile kusikiliza muda mrefu bila kuzungumza ni ili aelimike yale ambayo alikuwa hayajui kuna mkuta mtu kusikia kwake ni kwingi kuliko kuzungumza ndio maana wanawazuoni wakasema lisamti almahmud fawaidu adida kwa mtu kukaa kimya kuna faida zilizokuwa nyingi minha miongoni mwa faida hizo dalilu kamali iman ni dalili ya kuonesha ukamilifu wa imani yake wa husni islam na pia ni dalili ya kuonesha uislamu wake uliokuwa mzuri nyingine faida dalilu husni au husni alkhuluq ni dalili ya tabia iliyokuwa njema wa taharati nafs na usafi wa nafsi yake wallahi ni aibu kuna baadhi unakuta ni mama wa Kiislamu anazungumza mbele za watu mpaka wewe uliyekaa mbele yake ndio unasikia aibu kama mmoja katika masiku niko ndani ya basi wamama wa Kiislamu wanazungumza kwa sauti kubwa maneno yasiokuwa hiyo basi ilikuwa eh, ule dereva ametia hizi nyimbo kwa mama wa Kiislamu wanacheza ndani ya basi kisha na kumwambia yule dereva tupe namba zako kwenye harusi yetu tutakutafuta mpaka mimi nimevaa kanzu na kofia natamani nivue kofia ili watu wasinione kama ni Muislamu kwa sababu wa mama wanazungumza hayo wamejipamba Kiislamu wamevaa mavazi ya Kiislamu kwa unasikia aibu wewe ambaye unavaa mavazi ya Kiislamu kwa mbele yao au karibu yao kwa hiyo tambua kuwa kukaa kimya ni dalili ya tabia njema na vile vile ni usafi wa nafsi. Vile vile katika fawaid yuthmiru mahabbata Allah thumma mahabbata an-nas. Mtu kukaa kimya kunaleta matunda ya mtu kupendwa na Allah kisha kupendwa na watu. Watu wanaweza wakakupenda kwa sababu ya upole wako, kukaa kwako, yani kukaa kwako kimya haugombanishi watu hawajakusikia kwako maneno machafu watu wakatukia kukupenda kwa sababu ya hilo vile vile katika fawaid sababun lilfauzi biljanna vile vile ni sababu ya mtu kufaulu na pepo ya Allah subhanahu wa ta'ala wanajati minan nar na vile vile na kuokolewa na moto vile vile katika fawaid min aqwa asbab at-tawqir vile vile mtu kukaa kimya ni miongoni mwa sababu kubwa za kuheshimika katika fawaid dalilun ala alhikma vile vile kukaa kimya ni dalili ya hikma ni dalili ya hikma kwa mtu kukaa kwake kimya watu wanamna huu jamani mtu wa hikma ama yule mwenye kufanya kuzungumza huyu ni mropokaji tu hana hikma vile vile katika fawaid yaksibu ihtiram al-akharin lak vile vile inaleta matunda ya wengine kukuheshimu katika fawaid yusaiduka ala taallumi husni al-inswat walistima kwa kukaa wako kimya kuna kusaidia wewe kusoma ubora au kusoma ubora wa kukaa kimya na kusikiliza bimaana mtu kikaa kimya utafaidika mengi na utasikia mengi utasoma mengi kwa watu kwa kukaa kwako nini kimya kwa hizi ni miongoni kwa sababu tumesema hichi ni kikao cha mwanzo insha Allah na tutaki kurepeza mengi lakini sababu kubwa ya mimi kuzungumza maneno kama haya waislamu nadhani vikao hivi ni vya kheri kama nilivyotangulia mwenzangu alipozungumza na hatuhitaji katika vikao hivi isipokuwa ni kheri jambo likubwa ni wakina mama wa Kiislamu kusoma lakini masikitiko makubwa ni pale ambapo namsikiliza mtu ambaye ni shekhe anazoeleka kuwa ni shekhe anatuma tangazo la hii muhadhara kwenye magrupe kisha anasindikiza na maaudio eti hawa wameanzisha kikao chao kwa sababu ya kula pesa za kina mama wameanzisha kikao chao kwa sababu ya kadha na kadha yani mtu anawadhania watu mabaya pasina kuzungumza nao na ndio maana wanaozoni wa tarbia wakasema idha saa fi'lu almar'i sa'at dhununuhu matendo ya mtu yakiwa mabaya basi na dhana zake huwa mbaya kwa yeye kama ametudhania sisi kula pesa za wanawake kwa sababu ya kuanzisha vikao kama hivi basi huyu ndo tabia yake kwa tabia yake imempelekea dhana zake ziwe mbaya kwa hiyo dhunnu bilmu'minina khaira tuwazanie waumini yaliyokuwa ya kheri kwa nikimwomba Allah subhanahu wa ta'ala atuthibitishe kunako uislamu na sunna سبحانك اللهم بحمدك نشهد لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته